emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetiko alak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine! Errekara initik ez!

gaur, e, eh, 2008 urtarriak iguan, bueno, ba, hemen e, estrenatuko dugu gure obra, Albaola Itxas Kultur Faktorian, eta Donostia 2000 ko eskutik gatoz, beraik sinatutako programa baten barnean, Itxasgileak. Baste bukaera honi begira jarriko gara orain, otxaiaren ogoita zeiuntan, ondarribiko itxasetxe auditoriumean, Astrolabium, eh, teatroa konpainia gatondu duen E. Petrel, Julio Bilarrekin solasean izeneko antzes lan ikusi izango baitugu. Honen inguruko argibideak eh, bilduko ditugu berala hementxe obrako zuzendaria baitugu, telefonaren bestaldean hain zuzen, Mikel Sarriga ikaixo egunon. Kaixo egunon. Lehenik eta behin aipatu beharko genuke Astrolabium eh, Teatroa konpainia oso e, berria do gaztea dela, ez da? Irakurri danez, iaz e, basortu baitzenuen e, konpainia? Bai, bai, lehen gurtan, bi eta amabostekoan, amabostean, ba, hori xe, ba, ni neu bertan esortu nuen konpainia. Uh zer dela eta, e, zerren nahiak bultzaturik? Ba, bueno, ba, ba asko mazkit jantzerkin eta bestentzat lanak egiten eta bada, eta nik ustetik itxizala momentua ja, nire nahiak bertan da egiteko, ez ba, sortzeko beharra hau sort, neukan, ez, kompainia berria sortzeko, ba, nik nahi nitun gauzak egiteko, ez, eta mm. ba, hortarako sortu nuen astor bai. Mm. Eta zenbat laguntza dute, gaur egun kompainian? Kompainia berez nina unaiz, eta mm. hori ningu espektakulontarako, ba, bueno, ba, ba, hemen e, eh, Albaro Garaialde aktore donostiarra, eta Iñaki musikari irundarra ba, osatzen dugu taldea. Beste jende askorekin ere, claro, hor bakareko aurpegiak erakusten duguna, hoi egea, gero teknikoak, e, eh, zenografoak, eta bar, eta bar, ez, baina, bueno, espektakulu ontarako aktore bezala iruia da mhm. Bai, justuki, eh? lan honen inguruko argibideak bilduko ditugu orain, e, euskarazko bertsioa, mm, ba, azte bukaera hontan erakutsiko baituzue ondarribian, Em, eta mm, azteko, igual, abia puntura joko genuke, irakurri baitut, albaola itxas kultur faktoriak eta donostia mazik, eh, ba, martxan jarri zuen itxasgiak programaren barruan sartu dela eh, zuen obra, E, itxasuari begira jarritako obra bat da e, Julio Bilarrek e, eh, idatziriko eguneroko batetik ateratakoa, hori da? Bai, hori da, bera Julio Bilar Eh, Donostiara da, ba, eta bera, bueno, mendizalea zen, puntako mendizalea, eta, bueno, ba, iztripularri bat eh, izan ondoren, e, e, erabakizuna, momentu baten, ba, mendia itxasoragatik aldatzea ez. Eta berak belauntze txiki bat eskuratu zuen, Barcelonan bertan, eta anapera zen nabigatzera, ez zer jakin gabe, nabigazioaz eta zer ez, ez, eta, bueno, eta bera nahi gabe, porque zan nahi tatera hortara, ba, munduari bila eman zion lagurte terri milion duzun bidei baten. Eta zuen epetrel liburua, gaztelaz, epetrel kuaderno de un navegante solitario, ez da, nola bitakora liburua. Eta hor, ba, bere gogoetak, eta bere bizitako filosofia, eta guzti hori iratzizun liburu hortan, eta oso liburu, bueno, oso polita oso gaztetatik engantzatu nindun, hor, gelako liburua da, eta, bueno, astrolabion taldea sortu nuenean, babugatu zitzen, bat, beri historia kontatzea, ez petrel egokitzean zerkiraz. Mhm eta bueno, horrela egin dut bai. E, zer liluratu zintuen gehien bat e, liburu hontan, esan duzu bizitzari e, buruzko ikuskera berezi horrek ekarri zizun gehien bat e, lan hau egitera? Ba, e, ba, liburua oso oso polita da, eta bai, ba, berak e, Julio daukan biziteko filosofia hori ba, guztiz engantzatu nindun. Ba, e, ez dakita aipatzen ditu balori batzuk gaur egun oso zailagienak entzutea, ez da, ba, gaur bat bizi denan abiadura honekin, eta gero eta gauza gehiago balin baditu zu, ba, ordan eta importanteago zea bizitzan, ez hori da, jasotzen duguna gaur egun, eta Julio den filosofia ju, justu kontrakoa da, ez bera galdarrik du, erroenik du, baite, eh, Ez du da gauzen beharrik, ez? Eta, eh, beste baten bizi da bera, oza politikoekin, naturarekin lotura handiago izan behar genukela, eta, bueno, berak hori aldarrikatzen du, eta guzti hori, berzatu izote, gaur egun oso zaila da, eta ni guzti zen gantzatu nindun. Mm. Hala ere, ez eka, aipatu nahi nuke, eh, e, azterkiko pena, zala bakarrik epetre liburuaren az, e, bila jau, mila bat zirunda, eta sortzean izan zen, eta laburten urten izan duzuen bera gazte zala, ez. Eta, obra berez da, epetrel, baina julio Bilarekin sola zean. Hau da, horran, e, gaur egungo julio agertzen da, nola ere, eta elkarrezketa bat sortu dugu, e, non eta julio hori galdetzen zaizkio ba zergatik egin zun bidai hori, eta, eta bizitako ba, beste gauza batzu buruz galdetzen zaio ere bai ez. Mhm. Ta, segun eta zer erantzuna ematen duen orduan pasatzen gera epetrel liburuko ba, pasarte batzutara. Hau da, berekin solasean bien bitartean e, flashbackak eh, egiten dituzu. hor? Bai, hor, eh, e, e, zenatokian berez hiru aktorerea, ni neu, ni julioren egiten dut, edo Alvaro Galalde Donostiarra julioren lagun baten pertsona egiten dut, eta inaki direz e, musikari dundarrak, E, musiko akordoiekin, zuzenan gaude iduak ezenan ez. Eta hor gertatzen da, e, elkarrezketa moduko bat, eta hori ba segun eta ze, galetzen zaion Julio hori ba maitasunari buruz, naturari buruz o ezakitu arrakastari buruz o segun eta zer galetzen zaion e, e, flashback gertatzen da utzultzen ba, e, gera e, bere mistral itsasontzira eta nire mm, bat zirun da, sorti sortigarren urdera, ez, eta orduan horre erabiltzen ditugu bere testuak, e, galdera horri nola baitere erantzuteko. Mm -hmm. da, e, sartu irten, irten bat denbora guztian, ez, iraganetik etorkizunera, etorkizunera orainera, mm da. Mm Eta, e, justuki, eskenatukian, e, nola e, landu duzue, diote, eskenografia bai. nola landu duzue, e, guzti horren irudikatzeko? Ba, bera, hor, bari, e, eldu e, eh, berriro ere, filosofiari, ez, e, gero eta gauza gutxirekin hobe esan gai diet eh, ni ere bueno hala gustatzen zaitez nire lanako lantzen ditu normalean da ni nahiago dit sugeritu erakustea baino eta orduan oso zenografia simple bat daukagu argiztapen oso politarekin hori bai, baino baina eh, kaskaja batzukin irudikatzen dugun hala simbolikoki esan genezake bere Julio e, daukan masia bat, parragonon daukan etxe bizita bat, hola masia, eta e, misteral itxasontzia bera irudikatzen dugu horrekin, ez? Eta gero, ba, oso gozo simplekin, tela batzuk, inezak izer, ba, itxasontziaren ba, belak edo, edo dena, ez? Uh -huh. e, right. Eta iruak, iruak e, denbora guztian ezenatokian gaude, eta inaki direzek, eh, bueno, berak sortu du jatorrizko musika obrarako, eta bera ere zuzenean dago akordeiak, zuzenean jotzen du musika. Mhm. Eta oso musika oso polita gindu, oso banda sonora polit-politeak sortu digunakik. Ba, ongi. Ba, ostira bai. lontan ikusi al izango dugu Hondarribian, esan dugu e, euskarazko bertsioa estreinatuko dela ondarribian, izan ere aurretik ere, ba ezbanabiloker urtarriaren hiruan eh, albaolan ere egin baitzen duten, ez? E, gaztelaniazko bai. kasuan e, ba estreinaldia, hori da. Bai, oso egia izan oso emanaldi berezi izan zen albaolakoa. Eh, bai, eh, ez e, aipatu behar da, julioren e, lan guztia, e, gaztelera sortuta dago, epetaro bai, gaztelera dago, e, antzez lana sortzeko erabili ditugun elkarrezketa guztiak eta kuso, mm, berarekin egon izan egun guztitan dena gazteleraz izan da, ze Juliok berez, berez ere, eta albaolakoa ba, gaztelerako esternalde izan zen, eta mm, oso berez izan zen, or, ba, albaola, bon, ba, bueno, da, eta han badak ezte orain e, nola nao galioi bat e, eh, e, eh, ere ikitzen ari diraen, itxasontzi beteta dago museoa, eta oso oso xarma berezia dokalekuak ez, eta guretzat espeziala izan zen. Uh mhm. -huh. Egia ez eh, antzoki batek ditun, e, eh, ba, bueno, ba, balia bideak eh, erabili, eta beste adiez mikrofonak behar izan genitun, eta soinu aldetik eta ez da proposena, baina guzti hori guztiz e, eh, tapauta geratzen zen ba, lekoak bertan ematen zion xarmaren gatik. Eta xarma bereziera izango du ondarri benik usteak, ez itxasoari oso lotua den eh, herri bat ere baita? Bai, nintzat horrek, horregatik, itxaso erki daukagun lotura gati, eta bero nire ondarri biko <laughs> ni, nintzat ere nire zori pertsonala hemen daukat, esan etan egiten ere hemen hasi nintzen, oen dola, ja, ez da gitu, oi, oi, eta guzturten bat, eta netzat, Eh, berezia da, ere, ba, estronaldian ere herrian bertan egitea, euskarazko estronaldian. Ba, zabalduko gu bertaratzeko, ikusteko, ostira lontako eman aldira urbiltzeko, ez dakit beste datarik ere baduzuen, eh, inguruan, epetrel e, e, honek bai. ze? ze ibilbide izan? Ba, mira, ba, apirialdean ibiliko gea Tolosakin e, harremanetan gaude eta ba, datekin arazo batzu dituzte beraiek eta ziurrenik martxoan egin bartzan emanaldi bat apirilera pasarako pasako dugu. Ziurrenik 22an ba, ezakite beraiek ziurrenik eta gero bai 23 apirilak 23 eta 24an Donostin egongo gora lugaritz antzokian. Uhum antiguo kontrukien. Mhm. Eta lapur dira urbiltzeko hasmorik bai, gogorik bai? gogori, gogori zuar, ja. <laughs> eta, haber, eh, lapurriko jendearekin harrimaneten jartzen geren, eta mm, mhm. hori important, izango litzateke, ba, ona horbiltzea beraiek, eta ikustea, ez guzti, zer egiten degun, eta guztoko balen badute, ba, lapurrin programatzeko. Hori da. Dena dela, zuekin harrimanetan jartzeko badira bideak, eta horietako bat, e, ba, planta inarri duzuen ere, bai, ez da? Bai, webgune daukagu, dala, iu ebikoitza, astrolabium teatroa, emekin bukatuta, e, Eta or, informazio guztia dago, bai, baituzte argazkiak, e, e, bideo txiki batzuk ere, antzeslanaren bideo bat, gero alba horako esternaldiaren beste bideo txiki bat ere, gure, bueno, dosierrak eta kontaktu eta guzti hor hor horkituko Ba, osongi guzti honekin geratzen gara, Mikel, ezagitzer bai gehiago gehitu nahiko zenuke? eh, ez, gustatuko litzaiak era benetan antzokia betetzea, <laughs> jendea etortzea ikustea eta ez dakit orain arte egin ditugun emanaldiekin, izan da aurre eta beste estrenoa alba olakoa, nik esango nuke jendea dala sartu den bezala aterako. Hori utziko dut. Horretan utziko dut bakarrik. Ukitu aterako da. Ba, bai. oso, ni ba mezunekin geratzen gara askarrek asko gure dei arte izana. Vale, soy mi, Rodatzen ari nintzen Ene salan jarririk Aire baten zunuen Itxasoko aldetik Itxasoko aldetik untzian Untzian kantaturik kapitaina igortzen nauzu gana zaiten afaitera antxe deskantzatzera antxe deskantzatzera salaren salaren ikustera Salaren ikustera Andregaz de xarmanta Igaiten da un kalea. Otsaiaren ogoita zazpian, angeluko kinta Uantzokian mugarriak dantzan ikuskizuna eskeniko dute. Eklektika, angeluko kultura atariak eta errenteriako dantzaz plataformak elkarlanean eraman duten proiektuaren emaitza da, hain zuzen erakutsia izanen dena taula gaina. Izan ere, Donostia 2000 amaziren baitan eta Donostia kultura eta angeluko herriko errekoetxearen sustengoarekin, Mugalariak proiektuaren barnean Donostia eta Angeluko gazte zonbaitzuk dantzaren mundua deskubritu izango dute parte hartze eta alkarlan bat, burutual izanen baitute dantzaz konpainiako gazte profesionala zonbaitzuekin. Donostiako aitor ikastolako ikasleek eta angeluko endarrako legeko gazteek sorkuntza egonaldi bat burutuko dute eta egindakoa aurkeztuko dute mugarriak dantzan izeneko ikusgarrian. Otsaiaren ogoita zazpian beraz, angeluko kinta guantzokian. Fernando Saenz deugarte dantzaz konpainiako zuzendariarekin mintzatu gara eta beraukonako nako setasunak dizkigu luzatu. Zein da abia puntua honetan, bueno, angelun eta donostian zerbait alkarrekin egin nahi dugula, mugalariak egitasmoa edo programaren barne badagoela, eta hartu dugu donostiar baten sormena. Hau da, Judith Argoman izen sormena, gainera aprobetsatuta, berak erabiltzen duen musika, bueno, hainbat musika erabiltzen ditu, baina hoien artean erabiltzen du e, zea piek botasaren e, eh, zea pieza bat, e, goizian argiaztian, eta orduan, bueno, zergatik ez dugu hori erabiltzen, ba, bi kolegioekin lan egiteko lan, eta bueltatzu bat emoteko, nola ere, ezan genuen, bueno, ardezagun kanpotikan hementzo Euskal Herriko bi eh, musikariak, baina Euskal Herrian edo jaio ez diren bi musikari hartuko ditugu, bataku batarra, bestia e, uste marrokiarra dela, bata baionan bizi da, bestia barainainen bizi da, Nafarroan, eta biok edo bilek egingo dute giz, e, goizian argiaztian abesti horren berzio bat. Berzio horrekin gero umeek hartuko dute eta Sormen koreografiko bat egingo dute ba parte hartzaia izan nahi duen eh, proiektu junen baitan ere gazteek irudimenarekin jolastu beharko dute. Dantzaren inguruan dauden eh, profesioak aintzat hartuta blog bat ere sortu beharko baitute beraien lanaren ikusgarritasuna bultzatzeko sede. Zeta bururatzeko otsaiaren 27 zazpiko ikusgarrira begira erran dugu ere mugarriak dantzan ikuskizunean gazteak taula gainean ikusi izango baditugu dantzaz konpainiaren hiru lan ere erakutsi izanen direla. Judit Argomanizek atonduriko gizonaiek lana alde batetik eta flash emanaldiko bilan ere erakutsiak izanen dira. Gizonaiek ikusgarriari buruz lehenik eta behin, Fernando Saenz Deugarte dantzaz konfainako zuzendariak zera kontatu digu e, eh, itxas gizonen e, zea bizitzan, bai? zenolako bizitza dakaten eta zenolako garrantzia duen baita ere horren e, zea lana gure bizitzan edo guztion bizitzan. Bai? Bai, beste bi piezak Flash programan barnean eta beti danikan eta aurkeztu dugu, nola baitere ja Flasharekin ja bukatzen ari gara. Bere bizitza ja bi urte, hiru urte edo gutxi gora bera ja pasaitxu, eta ikara, ikaragarrizko arrakasta izan dugu Europa osoan zehar. Ordan beste bi piezak izanen dira bata poloniar batena, jazek zuobobitz, e, eta hau ditzen da Fury Sequences, eta hirugarrena da Itzi Galilirena, hau izan zen gainera guretako e, egin zuen lehenengo sormena, Flash de Luz e, deiturikoa, eta nolabait ere Donostirako Euskal Herrirako omenaldi gisa egin zuen. Basetasunak nahi badituzue, webgune bat ere plantan jarria da www.mugarriakmarratxoa.dantzan.eu hain zuzen. Bauntar arte ditxi gara garkoan entzule. Nire aldetik, besterik ez, bihar arte eta bien bitartean ongi zan, Aio. Ez takitze pasaiten dan azken aldi ontan jenti azidala tantzaiten sarritan Zerbait ikusteko adubi falta direlako Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, bilatu. Irratikoak antzien emititzen zuzenean paella jango zutela. Eta piti eta sarri beren e muturretan saltsan zeudela kontulatu gabiak. sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, shari.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 sarri sarri piba doaz sarri sarri sarri hankakalera sarri sarri sarri sarri bafletatik kriston martxa dabil sarri sarri sarri sarri piba doaz sarri sarri sarri ospakalera sarri sarri sarri sarri bafletatik vago.